Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Gdyż se Ježiš po niekolika dnech wracił do Kafarna, proslechlo se, że je doma. Seszło se tolik lidi, że us, już nie staczyło ani misto przed dwerzmi, a onim nim chlasal Bożi Słowo. Tu k němu přicházeli s ochrnulým, čtyři nesli. Pro množství lidí se s ním nemohli k němu dostat. Proto nad tím místem, kde byl Ježíš, odkryli střechu, udělali otvor a spustili dolů lehátko, na kterém ochrnuli ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému – Synu, odpouštějí se ti hřichy. Seděli tam však někteří z učitelů zákona a ve svém srdci uvažovali, jak může ten člověk tak mluvit, vždyť se roucha. Hřichy přece může odpouštět jenom sám Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, že tak u sebe uvažují a řekl jim – Proč tak ve svém srdci uvažujete? Co jest snadnější? Říci ochrnulému, odpouštěj se ti hříchy, nebo říci, wstań, wezmij swe lechadko, a chodź. Abyste wszak wiedzieli, że Syn Człowieka ma moc odpuścić na zemi grzichy, rzekł ochrnulemu. Prawim ci, wstań, wezmij swe lechadko, a idź domu. On wstal i hned wzal lechátko a przede všemi odešel. Takže všichni žasli, velebili Boha a říkali, něco takového jsme jeszcze nigdy nie widzieli. Słyszeliśmy Słowo Boží. Chwala Tobie, Chryste. Lewani bratrza, sestry, Dnešní příběh vypravěný evangelistou Markem má swój barwity dziej. Gdy se Ježíš po několika dnech vrátil do Kafarna, přeslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, że już nie ani místo przed dveřmi, a on im chlasal Boží slovo. Tu k niemu przychazeli z ochrnutym czterych onesli. Pro mnóstwie ludzi se z nim nie k němu dostat. Proto nad místem, kde byl Ježíš, odkryli střechu, udělali otvor, a spustili dolu lechatko, na kterém ochrnule leżał. Bratrze, sestry, nevím, jak by nám bylo, kdyby se k nám někdo nemohl dostat, a proboural se k nám střechou. A navíc by ještě chtěl, abychom mu pomohli. Tito muži odložili stranou lidské ogledy. Aczkolwiek tam bylo chodnie lidí, naprosto jim nie na tom, co si myslí o jejich jednání, které mohli snadno považovat za przechnane, nevhodné. odliczne od toho, jak se chovají jiní. Tito lidé jsou plní naděje a optimismu, přesvědčení, že Kristus je to jediné, co przyjaciele skutečně potřebuje. Ježíš na to reaguje zcela překvapivě a nečekáně. Úžasné nad, jej, úžasné nad jejich vírou pochválí je. Kvůli ním a pro pokoru ohrnulého, který si nechal pomoci, vykonal velký zázrak. Odpustí nemocnému hříchy a uzdraví jeho ohrnutí. Přijměme si toho, že Ježíš vidí na první pohled diagnozu zaważniejszej niż je ochyrnute cielo. Gdyż Jezus widzieli ich wiru, rzekł ochyrnulemu synu, odpuszczaj se ci grzychy. Prawie tym to sposobem zachranił od człowieka z jego ochyrnulosti, gdyż mu odpuścił grzychy, a uzdrawił jego wiru. Swaty Ambrosz w komentarzy k tomuto urywku wola jak veliki je Pan, że pro zásluhy jedněch odpouští druhým. Seděli tam však někteří z učitelů zákona a ve svém srdci uvažovali, jak může ten člověk tak mluvit, vždyť se roucha. Grzichy přece může odpouštět jenom sám Bůh. Iż od początku swego wyżejnego působení musi Pan podstupować kontrowersję z nabożeńską świecką mocy. Jeziś z Nazareta swym nesmiernie odważnym twierdzeniem kladę na znalce Pisma pożadawek, aby dokazali przekroczyć obraz Boha, który si drziwe utworzyli. Ta to moc, która była aż do posud wychrazena Bohu, je w Synu Człowieka darowana lidem. A wszak gdyż wskrzeszony Chrystus dawał swym apostolom Ducha świętego udzielili im bożską moc odpuszczać grzechy. Przyjmiecie Ducha Świętego, komu grzechy odpuścite, tomu są odpuszczone, komu je na odpuścite, tomu odpuszczone nie są. Zazrak je tedy potwierdzeniem jego mocy usmirzobat człowieka z Bochem. Cóż takie znamena przekonani zakona, który człowieka oddzieluje od Boga. Pozornost se přenaší z materiálního zla, čímž je nemoc, na zlo mnohem hlubší povahy, na hřích, który drży człowieka ochrnulego w niem samotnym i we strochych społeczeńskich a nabożeńskich formach, neschopnego kraczet, a postupować ku przedu podle Bożego zamieru. Lide si wrzdy przej przede wszystkim to je istnie dobré přání. Ale na první místě je třeba dbát na zdraví duše. Hřích v duši vždy znamená dysharmonii v celkowym stawu człowieka. Naruszuje jednotu duszy i ciela, tedy obliwniuje i staw cielesnego zdrowia. A Jeziś odpowi tak, że swój wyrok podeprze skutkiem – aby wszak wiedzieli, że Syn Człowieka ma moc, odpołóżcie na ziemi grzichy. Rzekł ochrnulemu, prawim ci wstań, wezmij swe lechatko, a idź domu. Również po nas Sydnes pożaduje, abychom se nenechali podmieniować strnulosti swego dosawadnich sposobu myśleni, nebo no omezenosti lidskich ustanowień. Co zachraniuje, nebo oswobozuje no i są hierarchiczne struktury, anielickie prostředki. Jesteś swobodnym człowiekiem nie proto, że ci to dowoluje wlada, no bo niejaki nabożeński przedpis, ale proto, że takowym cię stworzył Bóg. Swoboda je darem Bożej laski, a nie instytucjonalni dyrektywą. Swoboda je usta spojena z prawdą. Jak to rzekł Jezus, że prawda was oswobodzi a prawda není plodem představivosti jednotlivce. Bůh nam dal inteligencję, abychom poznali prawdę, a woli, abychom dosachli toho, co je rawnie dobre, rzekł nadym lidem Jan Paweł II. Moralni prawda je obiektywni, a może i wnimat wchodnie formowane świadomi. Je to prawda, która oswobozuje, a która jako jedyna może poskitnąć mir w sercu. Prawda є najchlubszym pożadawkiem людського ducha. Ta to prawda jest sam Bóg, a On jest ten, który nam pilnie odhaluje tajemstwi człowieka a świata. Jak říká Ewangelium, sam dobrze wiedział, co je w człowieku, a taki wasz Otec wie, co potrzebujecie, drziwe než ho prosíte. Kdo wezmę tuto prawdę za swą, tedy kdo ma wiru, która dokaże udzielać otwory we strzechach tysiącu najróżniejszych nesmyślnych dyrektyw polityczne, albo nabożeńskie korektności, które bez skuteczności są z babielości na które pusobi naszej ochrnulost, która dokaże spouście dla chatka naszej omezeności, na niż leżymy ściśnieni bez swych sercich. Tam downicz, gdy je pylność żywota, gdy je Jeziś, Możemy podobnie jak onen ochrynyty człowiek wstać, aby dać się cestą. Cestą k byci, k prawdziwości. Pak budeme koniecznie opravdu zdrawi na duszy i ciele, Pak se budeme moci wracić do swego domowa, to znamená nabyt skutecznie sami sebou. Wszak gdyż was syn oswobodzi, budete skutecznie swobodni. Amen.